i bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš Ti koji istinu, tražiš istinu. kreni stazom pravo vjernih, pravo vjernih, pravo vjernih. Kreni putem, kreni vjernika, vjernika.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 I bit će ono što Allah hoće. a neće biti ono što vi hoćete. Dobar put vjernika. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku.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 Širok izbor audio predavanja. Dalje sa našeg govornog područja, kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. راض كالسيل كالريح istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera posjetite nas na www.baltol.com soba put vjernika vjernika ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جبارا كالسيف كالريح كالموج غزارا كالخيل كالليل Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. والنور أتى يبرق من بين السحاب أنوار بهية تهدك التحيات Posjetite nas www.paltak.com Soba put vjernika. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltalk.com Soba put vjernika. Vjernika. النصب سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لبيب Lagali su da su pomagali Jusufa kako su jedni, kako misle da će uglasiti Allahovo svjetlo i da će skloniti ljude koji pozivaju sa scene, a nisu svjesni da ta azharska škola, koja im je krivo učila i krivo odgojila u mnogo čemu, je takve krupne opaske u akidetu napravila. Da oni ne vole klanja danas, da ne vole Kur'an učiti, a hoće u državi da pričaju. I onda napadaju roba koji voli klanjat, da je fanatik. koji voli učiti Koran, koji voli da je fanatik. Jedni li su ti takvi ljudi? www.pautak.com Soba put vjernika A lagali su da su pomagali Jusufa عددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قد منهج أهل السنة والجماعة da navode džedel u ras bez koji neće dati plodove znači pr rasprava koja nema za cilj i koja neće proizvesti da istina bude dostavljena ne smije biti u praksi znači kod sredbenika ahli sunnata sama po sebi nije cilj rasprava nego je cilj da istina bude dostavljena kad nađemo čovjeka da je mu onaj koji želi raspravljati ne da bi se znao što je istina nećemo nikako s njim raspravljati i u osnovi naša je obaveza koji smo shvatili dok učili ehl sunnatsko učenje da izbjegnemo rasprave sa novotarima da praktičnim dijelom primjene istine dijelima dokažemo da smo neovisni od njihovog džehla i neznanja taj način će njih natjerati da moraju kad tad vidjeti svoje neznanje i poniženje i da ne mogu prkositi istine voditi bespotrebne rasprave s njima utroši nam energiju i oni koji nisu voljni da pitaju da bi saznali nego žele raspravljati i ubjeđivati se prekidamo u potpunosti sa njima raspravu. Pitanje korištenja objekata i to smatram da je potreba da ehlu sunnesko učenje koliko je moguće ima svoja jaka uporišta koje neće moći ugroziti kakva institucija ni od strane države ni od strane određeni znači institucija koje na određene uzeti patronat nad ovim davetom. Ehlu sunnesko učenje duboko znači ima velike razlike u poimanju kod islamske zajednice koja nije svjesna i ne želi da javno prizna svoje neznanje i nepraktisiranje islama u potpunosti. Oni ne dokučuju mnogo što šta. I zato mislim da je ispravno gdje je moguće stvoriti jaka uporišta neovisno znači od djelovanja islamske zajednice, a istovremeno imati kontakt u domenu ispravnoga s njima i s vremena na vrijeme stvarati moment da sama institucija uvaži ovaj rad i kad tad, znači, u projektima koji su djavetski prizna taj rad. I ja vjerujem da će to vremenom Allah subhanahu wa ta'ala staviti na tapet i da islamska zemlja neminemno mora će priznati da ima ljudi koji se Allaha boje subhana, koji je stalo do istine i da se jedinom Allahu pokoravaju nikakvoj instituciji slijepo i da to, to je din na kraju. I da sama institucija može obstati samo ako takva pravila prihvati i u protivnom, postaće od onih koji su usprotivili davetu istini na takav način sami sebe razotkriti. ولا للمسلم كان له في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا هذه molimo, ne da odubrna je. Allah se jedini moli, ali da se jasno stavi do znanja da ima oni koji su ugroženi, napadnuti i da će Allah subhanahu ta'ala proklestvo spustiti na onoga ko čini zunum i nepravdu prema nekom. I da javno iskažemo ono što je, da obična masa koja ne zna šta je Islam, sazna da su muslimani i njihovi interesi podređeni i pogrešni od strane političkih stranaka ugroženi, krajnje njihovo djete ne može učiti islam u školi. Žena ne može živjeti islamski na ulici, kući. Ugrožena je pravo muslimana krajnje. Da se dignu ljudi koji upravo predstavljaju islam i traže da musliman, da onaj koji je nemusliman sa strahom ovdje bude, a da musliman bude ponosit. Da njemu pripada hak i pravo nakon svoga što se dogodilo. I da brani taj interes utra. I da šeitanu ne dozvolimo da upadne znači, ovim ili onim putevima, da u naša srca ubaci. Meni je <clears throat> određeno prijatno da je došlo moment da se direktno pretpostavljeno govori. To mi treba. Da im kritiziramo onome što je za kritizu, kritiku. Kavazović, to, njegov dolazak iće u Barčići, subotu ponovo. Znači, smatram obavezom da skupine od hajera i robovi koji vole davet, koji vole druženje sa istinom, kojima je prijatno osjedanje u ovakvim skupovima, da razgovaraju s takvim ljudima na nivou koji pripada, da ih na određen način stave do znanja, da su zulum i nepravdu učinili sprem dajija. Kad su im zatvorili mesile džamije, kad su na određen način proglašavali preko pute pute mimbera i mama, o vehabijama i bradonima, svašta govorili, to vam im dobro zna u liješnici šta je sve govoreno ovih deset godina i nisu za kamen da razbiješ glavu još. Hođa ne jedan. Da kažemo tim njihovim glavama, mi smo to sve trpili i nismo, osavorili smo duboko. A znamo da istina s nama. Duboko smo ubijeđeni da je zabuda s vođama, po mnogim biti. I ne sumnjamo ni voko. Vaši ljudi isključuju struju iz džamije. I u nedelju na jutru, Allah utjara, skupina koja je s nama, baci sa direktnog spoja ljudi koji su stručni elektriku na mjesečitu barčima kabal bez pitanja elektrodistribucije među sve islamske zajednice, kako zovu kolese. Bez njihova znanja. A onda ne pošalju nekog da isključuje. I stavit ćemo mediji javnost, ako neko, nećemo kompromisa sa Kovazovićem, ako će te, traže da uče djecu u Mektebu. I kažu mi sve, ja sam čuo da si ti zabranio da se ovdje djeca uče. Laš u Taj Adem s cigaretom je došao jednom, dva puta i novinu donio, i došao dobio dvoje troje djece da uči njemu, nije stalo da usi sam primjenio uopšte. On to nazor radi ovdje u Bela. Ne voli djete učite. To je istina Adema Jadmi. Koji laziješ kad si vidio momke da spavaju, pa mediju kajem našao sam spavaju po džamijama. Jer ti znaš šta je tikav? Nikad bio nisi u njemu šeitane. Prokletno. To je dobio juče. I dobit će ponovo subot. Ja pozivam skupinu od vas isto bude s nama, inša Allah, subotu nekada, sedam osam. Kad će biti kao vas, da uz čaj i kahu, kažemo, vala, mi vas vidimo, a vi nas ne vidite još. Ali eto da vidite vi nas. Ne ono jednika, iako kao na određen način u dijalogu, ostalim prijatelj, prijatelj moment da on je glupe seljake, zatvorio usta, rekao, kome se priča kako treba, ne priča, kome da kiđe džavanje. Jusuf je tu i on je tu urođen na njegovim mjestima, pravo nekim detaljima, stao je protiv šeitana koji misle nećemo klanjati za Jusufom nikad, ne trebate vala, ne klanjate meni, klanjate sebe hoćete. Ali vi ne volite klanjati, ne volite namaz, ni žami, ni jezani, šeitani prokletnici, partizani. Mi <laughs> volo. Nije ih na lađava popalio, vola nekako. U onom vratu, 45. je ostalo sve izgoralo. Pa su prvo napravili mešćit, u huđarama bili, pa onda kuće gradili. Pa kad je Nala oslobodio rata, kad su krenuli po Njemačkoj, onda su ponovo kuće a mesčid zadnije. I pravili budalom oca što je zagovarao gradnje mesčida. Ludim. Da bi došlo mesčid kojim sad smeta i remeti, što će vjera obarčići malo. Nama to ne treba. Popaliti ponovo i samer je spreman da kuće tamo kupuje džaba. I Allah zna da ono nasjede je ništa što sam ja tu urođen. Ali ovo pet godina Davetskog grada, je bilo jedno od najvećih uporišta u davetu, samo ko zna. Od teravi namaza kad smo preuzeli i sa učenjem Kur'ana u Janu su vjetar, onda je šeitan javno poražen. Pokušavao je uvijek napadat, ali uvijek je pogumeta na saošu. I to treba svuda i u svim džamijama da bude. Ova mjesta, bočina, maoča, oni su na određen način, bočina imala poseban rat, jer je bila u sprezi sa svim kufrom svijeta i oko sebe Allah je ostao, ostavio skupinu Ali je činjenica kad čovjek nema direktan rad svakim danom sa šeitanom, to je poseban drugačiji način života. Nama treba da uđemo u žižu događaja i preokrenemo stanje i dovedemo pretpostavljene u poziciju da nam budu na usluzi. Tako molim Allah subhanahu wa ta'ala da ojača razlog spletke šeitanske, a na nama je da svi u ibadetu, istinu, nijetima i namjerama oživljavamo sunnetu Muhammed, ali se to razotkrijemo ono što je neispravno i bide ajti. Stavimo da znanja da naše dijete koje raste ne treba da uči pogrešno kako se hvanja. Kako se abdesti. Osnovne propise vjere mora mučiti kako je radio Muhammed Ali Sviselan. Da ne budemo, ne znamo hvanjati fard, ne znamo hvanjati sunnet, pa spojimo sve jedno i zajedno. Ne može slatko i slano zajedno. Allah fard ostavi odvojenim od sunneta. Fard je u džematu, sunnet je sam po sebe. Ode čovjek hoće sve pa onda u džematu dovu na kraju. To je bit ah. Ne ispravno, Ne ispravno. Ne možemo klanjati kako se nama svidi. Lek selam Josuf. Bihajlo. Kako Josuf sam? Reci. Vala nisam još da nijem joham. Allah sama će. Kako je Benji? Da bi hajru, mogu je ovo prijatelj. Evo, Vladeko, daj da zove mi Leha malo da čujete i vi da pozvaram od tijem. malo, čuo sam da si malo u teškoj Da, hvala, lažu te što te kažem. Što ti lažu što kažem. Hvala, lažu te što kaže da si teško je, vala. vaš prijatno, hvala, znao malo kad vako. Hvala, hvala, hvala, hvala, Što sam problemu sa nevođanima. Stek mi! Hvala! Ej, hvala, vidiš da je normalno. <laughs> اي والله متسلامة المخ از مغلى الله اكبر مغلى اي والله نزلني من المغلى نعم. ايه اهلا السلام ورحمة الله بخير ونعمة الله فيك لا بخير وليس تشيري سوداء الحمد لله الحمد لله بخير وزهر الله زين سيبي الغور يسكب هناك Vala kad dođete vi nama i mi vama inša Allah. Vi posjetite nas malo više, u većem broju dođu. Sad nije je počeo klanjati još. Ja? Evo. Allah je vas, na hajeru. Da je selam, inša Allah, Allah spoji u hajeru. U selam, kola. Hvala, ne mogu uzimati, nisam ja roba za prodaju. E, e, ja. Ono, Vi ste zvoljeni u... Dobro, do, Allah vam lakšao. Kako Ismail, gdje je bila? Ismail, dobro, bilo. Allahu dobro, maša Allah, maša Allah, hajron, hajron, hajron. E, dobro, malo noge, bolje, dobro, uglavnom. Čuj se Ezani u pazaru, uči, Ezan, Heir. Ne. Ne. E. Razumeš? Hajde. Ne ispituju u sud, a nas u drugu sobu preko puta gdje je sud ura. Simhovno. Razumeš? Da. Sada su napravili ove funkcije i kompanije. A, na komola. Koliko imate prekrišenje prijava? Devetinest. Devetinest hoće se tebe. Ne. Je li ko presuđen? Pet, šest, petnest, Ja. I ste, šta interete? Šta še? Čim interete? Šta? ذكرت Allaha veličate i slavite gdje god budete. Dobro. Allah je ponizi njiha, inša, Allah razotkrije. One... Allahu akbar, Allahu akbar. La hajra hajra, na Allahovom putu mora biti događaja. Inša Allah, inša Allah. Vidi se, inša Allah, ako nikako da si budeš mogo, da napraviš neko vrijeme, inša Allah, ja bi došao kod tebe, da, da te dovedem u značak. A onda će biti možda i čuda. A mogu se čuda dogoditi onda, da počnu i hođe hlanjati. الحمد لله بيستاذ خير الله سمع يا شيخ الحمد لله على براتي بس لزيبت نقز إذا بوشنو مالو إيش نقز الخير فما تيما كونتك تيريش نما يا يا مشيك مكسبو يا يا تزريف دامو كونتك Ali dadne da bude od hajera i događaj u Bosni se smire malo pa dođe vaka sviđemo i tamo. Tačno, tačno. Iša vas, vidjet ćete brzo i kod nas je trajalo 5-6 dana, pa, pa se skirilo. Hamdane, da, hajer, hajer. Vlada ne hajer, iša. Prođe, mm, hajero. Tak. Ne mogu, sve, baš da nas čitam, ovaj, suru, dvije, ne vlazimo tamo, ovaj, La, ovako se islam dostavlja u sve krugove, inša Allah. Allah sam, Allah sam, Allah je barakom. Da je selam omcima, masu i svima, Ismailu, Bilalu svima. Aleikum, selam, selam, aleikum, posljednjani skupino tamo, gdje se nalazi. Allah akbar, Allah akbar. Aleikum, selam. Selam svima će, imam. Allah je selam. Selam. Hajde, Allah. Allah. Ja. Kod nas znači, je da utjecaj i prisustvo i skupina, znači, dolazi do poziciju da da Allah subhanahu wa ta'la tako uzdiže din da dolaze u poziciju, znači da mi vraćamo se ka mesčidima i da narod koji ne zna o nama upozna nas. Kako bi inša Allah, Allah subhanahu wa ta'la uzvisio ovaj din i da se muslimani na istinu objedine i da džahil prizna svoje neznanje i cijeni onoga koji učeni. To mora biti. Znači da onaj ko zna više, da mu se dadne mjesto koje mu pripada. Da govori, da prenosi, da ukaže na greške. Kaže, Kavazović, uče da budeš imam, govori Salim. Ko da imate u safovima, ljudi nose cigarete u džepu, ne može mi tako ima biti imam ja. Nama dersu u mesečinu i hutba, a vi kad odgojite džemate, da to pa nije stvar da ne želimo, ali je nečega, vi ne možete, oni misle kao da je, ko što kaže Hrvatsin, da im dadnemo u istočnoj Bosni neku džami, da ih zaposle, da im rečimo, oni imaju probleme. Kako su jedne? kako misle da će ugasti Allahovo svjetlo i da će skloniti ljude koji pozivaju sa sene, a nisu svjesni da ta azharska škola koja je ne krivo učila i krivo odgojila u mnogo čemu, je takve krupne opaske u akidetu napravila da oni ne vole klanja danas, da ne vole Kur'an učiti, a hoće u državi da pričaju. I onda napadaju roba koji voli klanjat, da je fanatik. Koji voli učiti Kur'an, koji voli da je fanatik. Jedne mi su ti takve ljudi? koje Allah subhanahu ta'ala udalio od svoje milosti, da nisu vezani za Kur'an onako kako treba da budu vezani. Znači njihovo poimanje dina je iskrivljeno, dobro. I zato generacije ovi koji dolaze sad iz Medine, nije slučajno medijski fakultet došao u ovom vaktu i vremenu da porazi mnoga učenja širom svijeta koja su krivo proširena. Tim što je mali broj, ali ti mali ljudi, taj mali broj išao da bude od bereketa i fakultetima maratima i negdje Sudani su mnogi uzeli menheđ iz Medine, pa su ga proučavali isto, jer je istina svuda ista. A zaista je narod zaražen krivim učenjem i bidatima i novotarijama i opravdavano ono što je neispravno. I zato ovo ovaj je vakat zaista gdje se, alhamdulillah, budi sunnet Muhammed a.s. jer ljudi shvataju polako, znači da će Islam ponovo biti na sceni prisutan. I da inša ono što su na nas govorili bude samo ljaga, i čišćenje nas od grijeha, a njima poniženje da oni kasnije poniženo gledaju naše skupine. I alhamdulillah to se polako uviđa. Narod zaista shvata i vidi polako da ne mogu stati na put istine koje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se učusti u hajru, da će Allah kabuli nam kretanje svakim danom, da budemo jačani će Allah na imanu, da budemo od onih koji će biti mubarak, da porazi, porazi one koji se bore protiv istine preko nas, da budemo od onih koji će biti uzrokom počivanja drugih. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجم أخونا كما بيتان بيشكا komunicirati glede, ono je usputna posjećati kroz magla i da nam opet svi smo prije ušli ili su da hajera, da vas nagradi za hretanje, kad čujem da ste u maoči, da ste ondje, da ste ondje, ona Allah zna, to su momenti koji raduju. Da ne vidim, kad vidim on kada se kreće, da ju u u ovim vaktu, da malo spava, da je pospan, da okunja, onda vidim hajera s njim. A kad ga vidim da, da, da nema, da, je, da ga ne vidiš tri, četiri mjeseca, ni tu, ni ondje, onda nešto me proganja, da li je te mama kako treba. Zato moram biti znači, u pokretima i žrtovati mnogo što šta od ovoga dina, dok ne dođe moment da se slegnu stvari pa da sam narod leti da uči od nas. Da uvažavaju nas, naše mjesto, poziciju, dok prođe ove šetanske skupine koje često medijski su htjele da moje dave to ugroze. ugroze. Treba ko može. Vam gledam. Veselo. Ono, htjela sam na televiziji, kada pa sam bio na ispođanju u Sarajevo, ima žena kada nam se obraćala. Vi ste mi rekli, ja vas ne poznam. Ne znam ko ste. A tu mi baš ovaj prilike da sam sve se to na jedan svoj način trebao. Mislim, šta je poruka bilo? šta hoće od mene? Šta imaš sa mnom? Da pričaš? Ako ti je stalo da pričaš, moraš me pozivati. Ti, ti ne nastupaš, ti ne znaš šta hoćeš. Ako si strana za... Ako sam ja za tebe strana, ti si za mene. Znaš od mene? Ne znam ko si, ne? Mislim da pričam sa svakim. Jer sam vidio stoku oko sebe, gorad stoke mraka što se zakupila, crni džini s njima u duboko. Drže mikrofon, ne znam da šta će reći. Ovdje ljudi osuđuju prije nešto upoznaju čovjeka. Znači ne znaju ništa o njom i onda oni nastupaju s prvog pogleda pa da znaju sam svijet. Stan, nikad nije si abdestila, nisi na seždu pala nikada od Ti si kriva zbog granate što je dolazila dobro, jer ti sežda nije ti čelo osjetilo seždu 85. 6. 70. 60 okratala si od kible suprotno čitav život i sad ti pitaš djete djete od tebe. Što ti djete, Arabe? Što ti ima za tebe? Ti rađaš ka, kafera, šta? Reto kovarac za to. Reto kovarac za to. Reto kovarac za to. Reto kovarac za to. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.altak.com Soba Kulta يديك السير في إخلاص بحثا عمن ينفعه فهم الخلق وغيره همل أبدا ما نصحوك همل أبدا ما نصحوك يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم خذ تقوى الله وزادك تبلغ بالحشر مرادك أبدا لا تنس معادك لله وذاك اليوم يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله إني قد جئتك ناهي عن هذا الفعل اليوم عن هذا الفعل اليوم يا مغتم لا تنسى مهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم سوى كل الناس من آدم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم Allah hoće, a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Hajde. I bit ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjeri. Dobar put vjeri. ولا إله 老 <laughs> 鼠 zatrpani ostaje samo ostaje samo vjernika vjernika ti koji tražiš istinu kreni stazom pravo vjernike kreni putem vjernika istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.altok.com Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazomislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio downloaden arhive. Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Soba put ljeri. Yeah. صنع القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد العزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سكع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عفى القعود منعما منعما